Euskaraz bizin nahi duzu? Agenda Martxoaren zeien asteartean, asteko arratsaldeko lauterdietan itzaldia dago erderaz. Euskara entra un idioman kasa, Paula Casaresen eskutik, Zubiriko Xavier Zubiri eskolan izango da. Artsaldeko seietan burlatako aurri burutegian ipuñarin ordua ekimena izango da. Ipuñaren izenburua maiu sopa da. Aratzerreleko sortxietan Euskadiko Orkestrak eta Kirmen Uribek kontzertu errezitaldia eskainiko dute. Kirmen Uribek bere ele, eleberriaren Bilbao, New York Bilbao, pasarteak irakorriko ditu. Baluarten izango da eta zarrerak amabita erdi, hogei edo hogeita zei euro balio dute. Gaueko bdh burlatako Black Roset kontzertua bat antolatu du. Black Belts iruñako talderekin doainik izango da. Martxoaren sortxian ostegunean emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da. Arratxaldiko zeietan zizur nagusiko liburutegian irakurle taldeak mainguruan inguruan egingo du unai elorregarekin betrenan liburua zitsegiteko. Egunari bukaera emateko zazpiterdietan azken bidaia filma ikus dezakegu. Ikus arteen eta zinemaren Nafarroako institutuan izango da. Ostiralean martxoaren bederatxian, arratsaldeko zazpiterdietan, Iruñeko Iruña Zaharra ostatuan, bertso saioa eta afari berri bat ospatuko da. Aldi honetan, bertse maldikoak rimak eskalkoaren kontra Bardoak Nafarroako taldekako bertso ekimenaren eskutik. Ondoren sortzi terdietan antzerkia, sortzi begi izenburupean, gilkitzaro taldearen eskutik, txantreako euskaldunon biltoki izango da. Azkenik, gagoiko bederatxitan iturengo herriko etxeko ganbaran, afaria eta bertso saioa ospatuko dute. Erautzi leitza hundiren kontra, e, bardoak Nafarroako taldeko bertso ekimena da. Larumata martxoaren amarrean, e, eh, goizeko amaiketan, oiokiko aur eskolak globoflexia tailerra antolatu du eskolan bertan. Igandean, martxoaren amaikan, mintxakide mendi taldeak, txindokira mendi txango bat antolatu du. E, eh, sortziak eta laurdenetan, errotxapeako korralilloetatik aterako dira. Eta asteari bukaera emateko, arratsaldeko seietan erromeria dantzak tailerra txantreako Euskaldunon biltokin egingo da.